بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد عشر الأحبة لو كيوني درس أتاتو بعد يوتنغوليزي تنادليا نا كتاب جاء أبو الوليد سليمان ابن خلف الباجي رحمه الله moja kwamba asli yake ni wasia kwa watoto wake kinachoitwa an-nasihatu al-waladiyya an-nasihatu al-waladiyya tuendelea tulipoachia jana asema Abu Walid al-Baji rahimahullahu ta'ala wa awwalu ma usikuma bihi ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون بعد يكتنغليزا كتيك وصيواكي yenye kuonesha mapenzi yake قوالي وتوتو نا أنا anavyowatakia kheri خيري ولي wake sasa aanza kuwapatia wasia wasia awambia wa awwalu ma usikuma bihi na jambo la kwanza ambalo kwamba mimi wahusia nyinyi ma awsa bihi ibrahimu banihi wa yaqub ni ule wasia ambao kwamba nabii Allah Ibrahim na nabii Allah Yaqub waliwahusia watoto wao na hii ni jambo hili muhimu sana الاقتداء بالأنبياء kuiga na kuwafuata manabii katika wasia kwanza mifuata wasia wa manabii kwa nani kwa watoto wao wasia wenyewe umetajwa katika suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala atuelezea asema wa awsa bihi ibrahimu banihi wa yaqubu ya baniya kabla ya hapo aya ya kwanza nasema idh qala lahu aya nyuma yake Allah asema alipomwambia nabii Allah Ibrahim idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin Allah alipomwambia nabii Allah Ibrahim aslim yani jisalimishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala nini maana ya kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala alislam ambao kama ndio dini hii ni yetu sisi leo hii maana yake ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini kwa aina gani alislamu huwa هو lillahi لله ni kujisalimisha kwa Allah kwa kumtakasia na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwenye yote yale ambayo kwamba anastahiki kupwekeshwa nayo na kutakasiwa walinqiyadu lahu bitaa na kumfuata Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii kwenye maamrisho yake na kwenye makatazo yake wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi na kuepuka shirki na washirikina huu ndio uislamu mambo haya matatu alislamu walistislamu lillahi bitawhid walinqiyadu lahu wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi hii ndio maana uislamu hapa Allah anamwambia nabii Allah Ibrahim aslim jisalimishe yani haya mambo matatu yatekeleze lidhalika nabii Allah Ibrahim alikuwa ni kilele na ni kiongozi kwenye hili jambo mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akawaamrisha ummatu Muhammad akamwamrisha mtume na umma wake wote alitabi' millata Ibrahima hanifa mfuateni huyu ndio kiongozi wenu tumfuate kwenye mila yake hii ambapo kwamba ni millatul islam طيب kwa sababu Allah ampatia tazkia Nabii Ibrahim kuwa aliisalimisha vile anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin طيب alafu Allah subhanahu wa ta'ala sema wa wassa bihi yani alislam hunu uislamu huku kujisalimisha ndio nabii Allah Ibrahim aliwahusia nani watoto wake wa wassa bihi Ibrahim banihi ويعقوب نبي بين نبي الله يعقوب والأوسى وتتواك يا بني إن الله اصطفى لكم الدين أين وتتوانه حقيقة الله أمي وشبولي أين دين الله دي ألو يشبو دين يو إسلام ميسي دين يا هابا الرين هين دين يغتوك بنغوني الله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون بس مصيفة اسبقوا كوني حالينين وإسلامون kufa hakuko kwenye mikono ya mtu kiasi kuwa yeye yani akikataa sipi hatokufa la lakini maksudio ya uslubu huu wa lugha hii ya Kiarabu ni kuwa udumu kwenye hali ya Uislamu na kujisalimisha kwa Allah kila wakati, kwa sababu kifo kitakuijia wakati wowote, hujui wewe lakini ukiwa wewe ni mwenye kudumu kwenye hali hii katika nyakati zako zote utakuwa una dhamana temu yote kifo kushukia kushukia kitakushukia kwenye hali hii ndio maana yake e, ya kuambiwa mtu asife isipokuwa kwenye hali ya, ya Uislamu fala tamutunna illa wa antum muslimun kwa hivyo huu ndio wasia waliohusia hawa manabii gani kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtakasia tauhid na kumtii Allah kwenye maamrisho yake na kuepuka shirki na washirikina ndawaambia huu ndio wasia wa kwanza na wasia wasia ambao kwamba ni wasia wa manabii kuhusia watoto wao wa anhaakuma amma naha anhu luqman ibnahu na katika wasia huu wa kwanza na wakatazeni yale ambayo kwamba Luqman alimkataza mwanake kwenye sura Luqman alipomkataza mwanake katika kumuhusia na kumpatia mauidha Luqman alimwambia mtoto wake ya bunayya la tushrik billah katika wasia wa Luqman wa kwanza alikuwa ni huu huu ni wasia mmoja lakini huku tumetajiwa kwa uslubu wa kuamrisha hapa tutajiwa kwa uslubu wa kukatazwa kinyume chake طيب na hii ni katika inaya ya Qur'ani kulieleza jambo hili la tauhid ukiangalia Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu ametumia uslub tofauti tofauti ya kuliamrisha jambo hili na kuliweka wazi kwa nini kwa sababu ya umuhimu wake hakuna jambo limetumiliwa uslubu wa bayan tofauti tofauti zaidi ya hii jambo la kutakasiwa Allah subhanahu wa ta'ala nini dini طيب kule amatuamrisha tujisalimishe hapa akataza kinyume chake kwa sababu kitu ukikidhibiti ukadhibiti na kinyume chake basi utaweza kukitekeleza kwa hali ya ukamilifu asema ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim Luqman anamwambia mtoto wake ewe mtoto wangu la tushrik billah usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala hakika shirk la dhulmun adhim, ndio dhulma kubwa zaidi. Hakuna dhulma kubwa zaidi ya nini? Zaidi ya shirk abadan. Kwa nini? Kwa sababu at-tauhid ni haki ya Allah, kinyume chake ni shirki. Kwa hivyo shirki ni kuvunja haki ya Allah, na hakuna haki kubwa zaidi ya nani? Zaidi ya haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo aliyefanya shirki amefanya dhulma kubwa zaidi. Maanake dhulma ni kuichukua haki ukaiweka pasipo mahala pake, ndio dhulma mtu anapochukua kiwanja chako kampa mwingine au kakichukua yeye kile kiwanja ilikuwa mahala pake ni wewe kakitoa kakipeleka mwingine ikaitwa nini dhulma kwa sababu umechukua kitu mikiweka mahala pasipo kwa hivyo mwenye kuchukua haki ya Allah akaipeleka pasipo asimpelekea Allah subhanahu wa ta'ala huyo amefanya dhulma kubwa zaidi kwa sababu hakuna haki kubwa zaidi haki ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala almuhim tupata hapa kuwa Abulwalid al-Baji rahimahullah awahusia watoto wake, na jambo la kwanza aanza nalo ni jambo la kuhusia watoto kusimamisha hii dini kwa kuitakasa, kwa kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala hii dini kwa kufanya tauhid, na ndiyo maana ya al-iman, na maana ya al-iman na kukataza anawakataza watoto wake na jambo lenye kuvunja hili lenye kwenda kinyume lenye kuenda kinyume na masala ya nini ya iman na tauhid kwa sababu ya umuhimu wa hili jambo na kwenye hili tumeona kuwa ni ndivyo ulivyokuwa ukianza wasia wa nani wa manabii kwa nini iwe katika wasia kuanza tuanze na hili limadha kwa sababu lianna at-tauhid aslu kulli khair والشرك أصل كل شر وصية madhumuni yake ni kumtakia kheri ule unamuhusia na kumhofia shari ndio maana mpaka ukamuhusia bwana fanye hivi na hivi na hivi wataka apate kheri usifanye hivi na hivi na hivi kwa sababu umuogopea kufikwa na shari ndio wasia hakuna lingine zaidi hilo na tauhid ndio asli ya kila kheri na shirki ndio asli ya kila shari kwa hivyo kuanza na jambo ambalo kwamba ni asli ya kila kheri na kukataza jambo ambalo kwamba ni asli ya kila shari, hii ndiyo hikma katika nini, katika wasia, kwa sababu jambo hili likipatikana, wasia ule utakamilika. Angalia, Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha na ametukataza, na Allah subhanahu wa ta'ala hakutuamrisha sisi wala kutukataza sisi kwa sababu kuna maslahi yarudi kwake yeye la abadan Allah subhanahu wa ta'ala atuambia ya ayuha nas antumul fuqarau ila Allah wallahu huwa alghani Allah ni mkwasi ghani hahitaji chochote kwa viumbe vyake طيب sisi ndio tunawahitaji kwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo katika maamrisho ya Allah bila shaka maslaha ni kwa wale viumbe ambao kwamba wanastafidi kwenye yale maamrisho ya Allah wala Allah subhanahu wa ta'ala hastafidi chochote katika maamrisho yake wala tukimtii hana hapati faida yoyote wala hahitaji kitu wala tukimuasi hapati hasara yoyote lakini yote maslahi yarudi kwetu sisi kwa hivyo maamrisho ya Allah ni kuwa sisi tupate maslaha na makatazo yake ni sisi tuepuke na mafsada kwa hivyo ukiangalia katika maamrisho aliamrisha Allah hakuna amrisho kubwa zaidi ya amrisho la tauhid na katika makatazo aliyokataza Allah hakuna katazo kubwa zaidi ya shirki lidhalika katika maamrisho yote ukiyapata Allah huanza na amrisho la tauhid na katika makatazo yote yanayokuja kwanza huanza kukataza shirki qul ta'alu mwambie mtume wake sema waambie umma wako ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum akaanza na lipi alla tushriku bihi shay'an alla tushriku bihi shay'a kisha akafuata maamrisho mengine wa bil walidaini ihsana mpaka mwisho wa qadha rabbuka akaanza na lipi alla ta'budu illa iya hapa amrisha tauhid mula wako amehukumu na amefaradhisha usimwabudu isipokuwa nani yeye angalia ayat zenye kuamrisha zenye kuamrisha zaanza kuamrisha tauhid kisha yaja maamrisho mengine zenye kukataza zaanza kukataza shirk kisha aja makatazo mengine kwa nini kwa sababu hili amrisho hili la tauhid ndio asli ya maamrisho mengine yote na katazo la shirki ndio asli ya makatazo mengine yoyote kwa hivyo ikiwa maamrisho yamekuja kwa sababu ya maslaha basi asli ya maslaha ni amrisho la tauhid na ikiwa makatazo yamekuja kwa sababu ya kutuepusha sisi na mafsada basi asli ya kuepuka mafsada ni kuepuka nini shirki mwanzo hadha huwa Naam. Alafu tukizingatia upande mwingine kuwa amali zote kutii maamrisho na kuepuka makatazo hizi ndio amali zote hazikubaliwi inda Allah isipokuwa zinapojengewa kwenye msingi wa nini wa ikhlas ikhlas ambapo kwamba ndio tauhid kumtakasia Allah dini ndio sharti ya amali kukubaliwa masharti ya amali kukubaliwa ni mawili al-ikhlas wal mutabaa na kumfuata mtume sala salam kwenye ile jambo yani ulifanye kumkusudia Allah peke yake na ulifanye kama alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam haya mawili yakitimia amali ukubaliwa moja likikosekana amali ukataliwa la kwanza na ambalo ndio kubwa zaidi katika haya mawili ni la ikhlas tayib likikosekana hakukubaliwi chingine chochote kwa hivyo ikiwa amali zote zajengewa juu ya msingi huu muangaliwa limepatikana hili kubaliwa ikienda kinyume kipakana shirki badala ya ikhlas itakataliwa bali sisi sisi tu mpaka manabii waambiwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala apowataja manabii wa waambiwa la in ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun yani amal zote zitaporomoka zikubaliwa na amwambia mtumi wake walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika alafu mbele la in ashrakta amwambia mtumi si mimi na wewe hadha هذا رسول الله wal-mursalin allahumma اللهم in إن la yahbatanna 'amaluk 'amal عمل زكو زوت زفرمك takunanna min al-khasirin na utakuwa katika wale waliokasirika kwa hivyo shirki ambapo kwamba ni kinyume cha ikhlas ikipatikana amali zote huporomoka hapa tunafahamu kuwa tauhid na kuepuka shirki ndiyo msingi wa amali zote kukubaliwa, na ndiyo msingi wa kila kheri. Ndio maana anbiya wakaanza katika wasia wao kuwahusia watoto nini? Kutekeleza na kusimama na tauhid na kuepuka na kuogopa shirki. Hii ndiyo siri ya hunu wasia, na ndipo alipokuwa akihusia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wasia wake maarufu aliyomuhusia Abdullah ibn Abbas, mambo ya kwamba ni mtoto wa ammi yake, anamwambia inni uallimuka kalimat احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت كيومبا سومبا مونجينة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إني لآية سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين هنا وصية هنا حديثي Ibn Rajab rahimahullah ameutungia kitabu kamili akisherehesha wasia wa Mtume kumusi Abdullah ibn Abbas. Wasia wote wazunguka kwenye tauhid. Kwa nini? Kwa sababu ya umuhimu wa hili jambo, ndio maana watapata ambia walikuwa wakiwahusia vijana hili jambo, na hivyo ndipo walikuwa salafu saleh, wema wetu waliotangulia, walikuwa watoto wao wanawasimamia kidete kwenye hili jambo, bali wallahi utashangaa walikuwa wakimfuati wakifuatilia makuzi ya mtoto kama vile wewe kama nilivyotaja kwenye darasa lililotangulia wema waliotangulia ni kama leo hii mfano mtu ana mmea wake au shamba lake ha? afuatilia ilifika yule mmea ukifika stage fulani unataka ufanyiwe pengine treatment fulani utiliwe mbolea uh, ufanyiwe hivi na vile kishtoke ishara ya magugu yale manyasi paliliwe ukitoka ishara ya wadudu watafute dawa haraka ya wadudu ha uona vile wakulima wanapokuwa na inaya na mimea yao salafu walikuwa na inaya na watoto wao wakiwachunguza wakiangalia wale watoto akimwona huyu sasa ashakurubia kuanza kutoa matamshi kuweza kuanza kuzungumza walikuwa na bidii mtoto lisitoke kwenye mdomo wake kwanza isipokuwa kalimatu tauhid wallahi tastaghrib ibn al-qayyim rahimahullah tuambia hili kwenye kitabu chake tuhfatul mawdud fi ahkam al-mawlud kwa mtu atakaniwa awe na jambo hili mwanzo asema fa idha kana waqtu nutqihim inapofikia wakati wa kutamka tajuaje wakati wa kutamka umefika mpaka uwe ufuatilia makuzi ya mtoto طيب kwa kuwa huyu sasa amekurubia kuweza kutamka sikiliza asema hivi falyulaqanu la ilaha illa Allah kwanza walaqinisha la ilaha illa Allah mzazi afanye bidii mtoto wake kisitoke kalima chingine mdomoni kwanza isipokuwa kalima ya shahada lawezekana naam lawezekana na hivi ndivyo walikuwa wema waliotangulia lakini sisi leo hii jambo la kwanza la kutamshwa mtoto ni nini tunajua hadithi hizo ndio basi ikiwa tatamshwa jambo kwa kwamba si shari pia si huyo amesalimika baba mama si ndio tena ushindana mzaa baba na mama ushindana asimtaje mama mwanzo mtaje nani baba na mama atakamaza mtaje nani mama maasha mnahib ahamu alqadaya لقضية قضية Allah subhanahu wa ta'ala قضية التوحيد kwanza mtoto asitamke isipokuwa la ilaha illa Allah wallahi lawezekana na lafanywa lakini tatakaniwa tuwe na ihtimam na bidii kwenye hili jambo kiasi cha sisi kwanza kutambua umuhimu wa hili jambo طيب asema ibn qayyim rahimahullah ta'ala فليلقنوا لا ilaha illallah muhammadan rasulullah haitoshi hapo akishakutamka hilo waliyakun asema waliyakun awwalu ma yaqra'u masami'ahum liwe jambo la kwanza lenye kuingia kwenye masikizi yao masikio yao wakati ule wa kuweza wao kutambua wanaloambiwa na kujaribu kutamka la kwanza liwe la kuingia kwenye masikio yao nini ma'rifatullah subhanahu ni kumjua Allah subhanahu wa na kupwekeka kwake Allah kwenye haki zake nimenukuu kiufupi lakini mbele elezea asema watoto wakiwa washaanza kutamka watamsho la ilaha illa Allah kisha kumtambua Allah na tauhid na upweke wake kwenye haki zake aambiwe mtoto kuwa Allah fi sama yasma'uka wa yaraka anakusikia na kuona haya mambo ambayo kwamba ya kumfanya mtoto akuwe kwenye makuzi haya ya kumadhimisha Allah na kujua kwa kuwa yeye popote alipo ah, ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuwamtazama na yuwamsikia طيب على كل حال hivi ndivyo ilivyokuwa inaya ya wema waliotangulia na huno wasia wa Walid al-Baji rahimahullah ni mojawapo wa mifano ya hili awapatia awaandikia wasia watoto wake akianza na wasia huu alafu mwambia wa uakidu alaykum ma fi dhalika wasiyati na wahimiza kwenye hili na wasisitiza na hili kwanza katika huni wasia wangu simameni nalo sawa sawa ili jambo wa uakidu alaykum وأؤكد عليكما في ذلك وأؤكد fi dhalika wasiyati wa ukarriruha ننوكريري وصيهون كونوا نيني شكيني سوا سوا حرصا على تعلقكما وتمسككما بهذا الدين وسبب يبدي yangu mimi nyinyi mfungamane na mushikamane sawa sawa na dini hini alladhi tafaddala Allah ta'ala alaina bihi ambao kwamba ni fadla hii ni dini kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hii ni dini ni fadla wallah neema kubwa zaidi ni neema ya hii dini lau utapokonywa neema zote lakini ibakie hii neema anta ala khair anta ala khair lakini ukipokonywa hii neema والعياذ بالله خلاص من يسلب دينه huyu basi hajabakiwa na neema hata nyingine zote zikawepo hii ndio neema kubwa maashara al-ahibba Kwa hivyo ni jambo muhimu sana la kuwakariria watoto, si kumwambia, kumkariria kama anavyosema uakidu alaikuma wasiya bihadha wasiyati wa ukarriruha watoto wakihimizwa, wakikaririwa, mpaka mtoto ahisi umuhimu wa hili jambo, namna anavyokaririwa na namna anavyo anavyohimizwa. Endelea asema, fala yastazillakuma anhu shay'un min umuri dunya chochote katika mambo ya kidunia na masuala ya kidunia yasiwaepushe na hili jambo. Usipalilie dunia ukaacha masala ya tauhid na ukawa na upande wa tauhid kwa sababu ya kuelekea dunia au ya kuogopa kuondokewa na maslaha ya dunia abadan hili ndio jambo lio ni muhimu kabisa wabdhula dunahu arwahakuma kulihifadhi hili jambo hakikisheni hata kama roho zenu zitapotea muondoke hapa duniani kwa sababu ya kuhifadhi jambo hili basi hifadhini roho zitoke lakini mwekee hili طيب alafu awambia fakaifa biduniyakuma ikiwa hili jambo lastahiki mpaka roho yako itoe kuwa ni fidia libakie lisikupotee je dini yako dunia yako tupa yote madamu itakuwa ni kuihifadhi tauhid wewe uko kwenye hali ima uhifadhi tauhid yako au uhifadhi dunia wallahi dunia itupe hifadhi tauhid na ukifanya hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atakuletea ile dunia maradufu kwa sababu pale huwa ni ile mawazo tu ya kibinadamu kwamba ukifanya hivi utakosa hivi lakini fil haqiqa man taraka kama ilivyo kwenye hadithi man taraka shay'an lillah awadahu Allah khairan minhu atakayeacha jambo kwa ajili ya Allah Allah humpa badala zuri zaidi kuliko ile ambayo kwamba amili ameliwasha endelea fa innahu la yanfa'u لا ba'dahu al-khulud fi an-nar Kwa nini nawaambia hivi? Hata kama ni kufa kwenu, madamu ni kuhifadhi hili, mlihifadhi, mufe, lakini muhifadhi hili. Nawaambia ikiwa kubakia duniani ni kheri, basi mjue la yanfa'u khairun ba'dahu alkhuludu fi an-nar, hakuna kheri ina manufaa ikiwa baada yake ni kukaa milele motoni. Awashiria nini? Kuwa tauhidi ukiikosa ni milele motoni, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih Allah hasamehe kufanya ushiriki mengine wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha yasiyokuwa shirki Allah msamehe anamtaka yani anayekufa juu ya shirki huyu motoni milele waliyadu billah na kwenye aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala atuambiaje man yushrik innahu man yushrik billah ma faqad harrama faqad harrama Allah alayhi aljanna janna kwake ni haramu yani motoni milele wa ma'wahu an-nar mashukio yake ni motoni mali lidhalimina min ansar hapa hapa ndio wengi wamekosa kufahamu na wamevamiwa na vitimbi vya sheitani sheitani huja kutetea vitimbi fulani pa kutupoteza mojawapo kubwa ni kumfanya mtu awe mlemavu kwa kutegemea shafaa ha shafaa ya mtume bwana fanya matezo eh, ni kubwa hivi mimi nitaikosa هم من شيطان معاشر الأحبة لكن مسكين زي الله أكبر بيان ما وما للظالمين من أنصار وين يكون ظلوم وظلم هين يا بوكا من يكون ولي إن الشرك لظلم عظيم ظلم هين وين يكون ظلوم وظلم هين حوانا وتتيزي يعني حوانا شفاعة شرط يكبر شفاعة اللي هو موحد وفجوه توحيد لم توكي فجوه شرك هو شفاعة كاكيني حرام وما للظالمين من أنصار Kwa hivyo hapa, maashara alahibba, ni mahali muhimu sana. Naam, shafaa iko ya Mtume sallam, Allah subhanahu wa ta'ala atamuidhinisha, lakini atamshartisha mshafii fulani na fulani na fulani, wale anaowataka Allah, wale anaowaridhia Allah, kama alivyosema Allah kwenye nyingine, wala yashfauna illa liman irtada wenye kutetea hawatetei yoyote isipokuwa wale ambao wameridhiwa na Allah. kuridhiwa na Allah uishi juu ya tauhid ufe juu ya tauhid almuhim aendelea Abu Walid al-Baji rahimahullah ta'ala na wasia wake awaambia wala yadhurru dhairun ba'dahu khuludun fil janna hakuna madhara yatakuwa ni yenye kukudhuru wewe madamu baada yake ni ni pepo kwa hivyo utakavyofikwa na yoyote yavumilie ili tauhid yako usikose na wewe jipumbaze na hili kwa baada ya hapa ni pepo basi tasahau madhara yote kama ilivyokuja kwenye hadithi mtu anapoingizwa tu peponi alafu ataulizwa na Allah ya abdi umefikwa na shari baada ya hapa wewe ushawahi kufikwa na shari ambaye ya rabbi sijawahi kufikwa na shari qat shasahau yote yaliyomfika duniani katika masaibu atakapokuwa amepewa masaibu na yule anayeingizwa motoni akiingizwa tu alafu Allah muuliza ushawahi kufikwa na khairi wewe ya rabbi ma asabani khairu qad sijawahi pata khairi mimi kutoka uniumbe ashasahau starehe zote za duniani kule kuingizwa tu motoni ndio hapo waambia hakuna khairi ambayo kwamba baada yake itakuwa ni kukaa milele motoni na hakuna shari madamu baada yake ni kukaa milele wapi peponi naam الله سبحانه لا فوق وكمبوشة آية الله سبحانه وتعالى أنا وسيم ولنياك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ها نهي آية تويجوا تقريبا أكون سيجوا لكن ما أنا ياك وين جويتوا هتوي ما أنا ياك وين جويتوا نعم طيب tutakomea kwenye hili insha Allah tutaendelea kesho na sehemu iliyobakia tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie kila la khairi na atupatie ilham ya kutambua umuhimu wa jambo la tauhid na kuwakuza watoto juu ya jambo hili na kuwahimiza watoto juu ya jambo hili maashara wallah maashara almuslimin wallahi wa billahi wa tallahi Hili latosha kusilihisha kila palipoharibika kwetu sisi. Wallah, kila palipoharibika yatosha kusilihishwa na jambo hili la kuhimiza watu tauhid na kutahadharishwa shirki, watu watambue adhamatullah, namna gani ya kumadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Allah ni mtukufu, Allah ni kadhi, lakini watu watamadhimisha vipi? Je, ni kwa madai tu? Je, ni kwa kukubali tu kwa moyo? wallahi inapofika ta'dhimu Allah fil qalbi wa ta'dhim tauhidi inakuwa eh, na hadhari kwa kuwa shirki ni kubwa ukawa na hadhari nayo wallahi hiyo sifa ilipoharibika si kwenye tabia si kwenye mihadarati si kwenye masomo si kwenye chochote chochote abadan kwa nini kwa sababu mtu anapofikia kwenye moyo wake كم عظميش الله حق يكم عظميش بس والله لمجرد يكجوا تو الله محرميش هي بس hata kilingi Allah ameamrisha hili basi hata kilingi lakini kwa nini twajua na bado wazungumza na mtoto wako vizuri wamweleza wampatia mifano lakini bado waona kwa sababu ta'dhimullah fi qalbihi khalal ili jambo la ta'dhimullah lina upungufu kwenye moyo na ndio sababu ya makosa yote yanayotokezea kama alivyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu wale waliofanya makosa na madhambi na maovu Allah anatuambia nini sababu wama qadarullah haqa qadrihi hawajamtukuza Allah haki ya kumtukuza kwa hivyo hili ndio tiba namna gani utamtukuza Allah haki ya kumtukuza ni haya kujua haki zake Allah subhanahu wa ta'ala na uzito wa hizi hukuku na natija hizi hukuku unapozitekeleza na natija yake unapoingia khalal zinapoingia upungufu hizi hukuku natija yake ni hatari wa hakadha watoto wakikuzwa juu ya haya basi biidhnillah tabaraka wa taala maisha yetu yote yatatengea nasal Allah subhanahu wa ta'ala biasmaihi alhusna wa sifatihi alula an yanfa'ana bima 'allamana wa an yu'allimana ma yanfa'una Allahumma aslih lana an-niyyata wadh-dhurriyyah wa aslih al-ummata al-muhammadiyyah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa